Sheikh Muhammad al-Wahhab anasema i'lam arshadaka Allah ar-rushd al-istiqamatu ala tariq al-haq ar-rushd maana yake ni kuwa na msimamo katika njia ya haki maana wewe unaposhika na msimamo bimaana unadumu katika msimamo huo hadi kufa vile akakisherehesha kauluhu litaatihi anasema ataa muwafaqatu almurad fi'lan fi'lan lilma'mur wa tarkan lilmahdhur ni kuafikiana kwa unachoamrishwa lilma'mur fi'lan lilma'mur unatekeleza mfanini ulichoamrishwa wa tarkan lilmahdhur na unaacha kilichokatazwa vile vile akakisherehesha kauluhu anna alhanifiyata millat ibrahim alhanifiyya manake nini anasema shekha hapa hiya almilla almaila an shirk milla ambayo iko mbali na shirki almabniya ala alikhlas lillahi azza wa jal ambayo imejengewa juu ya ikhlas yake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile akisherehesha kauluhu milla je milla anakusudia hapa nini anasema ay طريقة ديني الذي يسير عليه صلى الله عليه wasallam ni njia ya kidini ambayo mtume sala sallam alifanini alikuwa ni kutembea nao maana sisi tunafata mwenendo wake mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile akisema Ibrahim anasema Ibrahim huwa khalilur rahman ni rafiki yake Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam qala azza wa jalla Allah anasema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah subhanahu wa ta'ala alimchukua Ibrahimu ndiyo rafiki yake wa huwa abul anbiya ndiyo baba wa mitume وقد تكرر ذلك منهجه في مواضع كثيره للاقتداء به vile vile mfanyeni kwenye kukariri hiyo sehemu katika Qur'an imekariri katika sehemu nyingi ni kufanyeni kuchukua mfano kutoka kwake na kumuiga yeye wa qawluhu vile vile anasema qawlu an ta'budu Allah hadhi khabaru an fi qawli anna al-hanifiyya hapa anaposema an ta'budu Allah hii ni habari ya nini ni habari ya kuwa hii mila ya Hanafia ta mila ya Ibrahim ya kuwa hii mila ya Ibrahim alayhi salam iko safi eh, iko iko safi na akasema wal ibadatu mafhumi am na ibada kwa umafhumu wake wa ujumla hiya tadhallul mahabbatan wa ta'dhima ni mtu kunyenyekea kwa mapenzi na kumweka Allah subhanahu wa ta'ala kumpa ukubwa wake bifi'li awamiri kwa vipi bifi'li awamiri kufanya kwa alichokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi na kuepuka alichokataza ala alwajhi alladhi ja'at bihi shara'i ala alwajhi kwa njia manufaa ambayo ilikuja na sheria zake imana wewe unaendana na sheria vile ambavyo vinafanya zinavyo zinavyoamrisha ama ama almafhumu alkhas anasema ama ku mafhumu wa kikhasa yani tafsiliha yani kuiweka wazi zaidi faqad qala shaykhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah shaykhul islam Ibn Taymiyyah anasema alibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal ni jina ambalo lililokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda wa yarda na anakiridhia min al-aqwal katika maneno wal na katika vitendo adh-dhahira iliyo wazi wal na iliyofichika kal khawf kama vile kuogopa walkhashya watawakkul na vile vile kutegemea wasala na kuswali wazaka na kutoa zaka wasiyamu na kufunga wa ghairi dhalika min shara'i alislam na vinginevyo katika sheria za Kiislamu walikhlas na ikhlas manake nini huwa atanqiya tanqiya wal murad an yaqsud al mar'u bi ibadatihi wajhi Allah azza wa jalla والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا hii al-ikhlas maana yake ni huwa tanqiya ni kujisafisha na maana yake huwa walmurad bi an yaqsud almar ni akusudia mtu bi ibadati kwa ibada unayotekeleza wajha Allah azza wa jalla kuona uso wake Allah subhanahu wa ta'ala walwusul ila dari karamatihi na kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala bihaythu la ya'budu ma'ahu ghayrahu eh iwe afanye ni abudu mwingine naye Allah subhanahu wa ta'ala mane ana maabudu yeye peke yake la malakan muqarraba si malaika aliyokaribu wala nabiyan mursala wala mtume aliyotumwa قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى anasema thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen thumma awhayna Allah anamwambia mtume صلى الله عليه وسلم kisha alikutumia wahi wewe an ittabi' millata ibrahim ufuate mila nani mila ibrahim alayhi salam hanifan ikiwa mbali na shirki maana mila Ibrahim ilikuwa mbali na nini na shirki wa makana min almushrikin hakuwa katika shirki na maana wewe unapokuwa muislamu hii umile unauacha huu mila unafanya nini huu mila unauacha sababu na sisi tuna utamaduni huu au tuna utamaduni ule uislamu hujui madamu ukubali kuwa muislamu hii mila zako unafanya na kuwa mwenye kuziepuka na kuziacha vile vile akiendelea akisema hapa ay bil hanifia wa hiya ibadatu llahi mukhlishan lahu ddin يعني تيما ناكن ينسيما هو عبادة الله انكم أبود الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين وكون إخلاصا كديد أه، أه، مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم له الله سبحانه وتعالى امر أمرشا وخلقهم لها ناكم بيهلو بلذيلا كسيما كما قال الله تعالى الله بألي بسيما هبا كسيما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون asema ma arsalna min qabli harujatuma mtume kabla yako illa nuhi ilay isipokuwa tunamtumia wahi yeye annahu la ilaha illa ana fa'budu yakuwa hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala naabudiwe imani ya da'watu rusul kutoka kwa nabii Allah Nuh mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa da'wa ni hiyo moja wale kufanya wala haikugeuka wabayana Allah azza wa jalla fi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha katika kitabu chake anna alkhalqa inma khuliqu lihadha ya kuwa viumbe waliumbiwa hiyo hakuna jambo lingine faqala ta'ala Allah vile vile akasema wama khalaqtul jinna wal illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala hakuma majini wanadamu ila yaabudiwe yani at-tauhid min maana al-ibada tauhid katika maana nini maana ya ya ibada na tauhid maana yake nini ifradullah bil ibada kumweka Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada katika kumwabudu na ibada iko namna mbili ibada tunkaunia ibada ya viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya alkhudhu' li amri Allah ta'ala alkauni ni mtu kunyenyekea kwa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala alizoumba wa hadhihi shamilatu li jami' alkhalq la yakhruj anha ahad hina fan hii inaingia katika viumbe vyote la yakhruj anha ahad atoki atoki yote hapo vile vile liqoulihi ta'ala kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda in kullu man fis samawati chochote kilicho mbinguni na ardhini illa atir rahmani abda isipokuwa ni mja nani wa Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe zake Allah subhanahu wa ta'ala ndio hapo akasema fa hai fa hiya shamilatun lilmu'min والكافر والبر والفاجر Hii inaingia kwa muumini, inaingia kwa kafiri, inaingia kwa mzuri, inaingia kwa muovu. Nafanya nini? Unaweza katika Qur'an akisema ya ayuha nas, hapo makafiri pia wanaingia. Kwa sababu makafiri pia ni watu. Ya ayuha nas taqu rabbakum. Lakini akisema ya ayyuhalladhina amanu sana kusudia walioamini sa Uislamu hapo. Tani katika Qur'an. Na pili akisema ibada shar'iyya. Ibada kisheria wa hiya alqudu' li amri Allah ta'ala ash-shar'i ni mtu kunyenyekea kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kisheria wa hadhihi khassatun biman ataa Allah ta'ala hii ni hasa kwa lafani aliyemtii Allah subhanahu wa ta'ala wattaba ma jaat bihi ar-rusul akafani akafata alikuja nao nani mitume mithla qawlihi ta'ala kama mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna waja wake Allah subhanahu wa ta'ala wanatembea juu ardhi na nini wakiwa wana utulivu wana maringo waja wake Allah subhanahu wa ta'ala fanau alawwal la yuhmad alayhi alinsan anasema nao ya kwanza amuni ibada kunia ashukuri mwanadamu liannahu bighairi fi'lihi lakin qad yuhmad ala ma yahsul minhu min shukri lakini fan anaweza kashukuriwa kufanya ala ma yahsul minhu min shukrin kwa anachopata katika kushukuru inda rakhai wa sabri ala albala inda rakhai katika raha wa sabri ala albala nukusubiri katika bala bikhilafi nau thani fa innahu yuhmad alayhi kwa kinyume nini ya pili nafanya ana anashukuriwa inshallah tutajibu swali la jana kuhusiana na je wa wazazi wake mtume sallallahu alaihi wasallam wako motoni ama hawako nadhani ilikuwa swali la jana hilo jaribu inshallah kulijibu leo na fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah hapa Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliulizwa walidai an-nabi sallallahu alaihi wasallam alhuma min ahli fitra je wazazi wake mtume sallallahu alaihi wasallam wanahesabika ni katika uislamu qala Allah ta'ala fi kitabihi alkarim Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Isra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wama kunna mu'adhibin atunye kufanya kuadhibu watu mpaka tufanye tume mtume وقد ورد في بعض الاحاديث na vile vile imekuja katika baadhi ya hadith anna rasul sallallahu alayhi wasallam ya kuwa mtume sallallahu alayhi sallam akhbara alikunya kusema ya kuwa bi anna walidayhi fi nar ya kuwa wazazi wake wawili wako motoni asual suali nakuja alam yakuna min ahli fitra wao hatahesabika kwa walikuwa katika uislamu bi maana wa anna al-qur'ana sarih ya kuwa qur'ani iko wazi bi annahum najud ya kuwa wao wameongoka wao afiduna afadakumullah sasa hapo shaka akaanza kujibu akasema أهل الفطرة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو أه-، هالكون هاو ني فطرة هاو أنا سيما أكون كتك القرآن أم بوشنا بينيش أكوه واو مهنغوك أو مهنغنيا وإنما قال الله جل قال, قال الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى يسيما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا أنا سيما من, من كمال عدله لا يعذب أحدا كو كمليف ودلفواك الله سبحانه وتعالى إيه أعذب أمتو الا بعد بعد ماذا بعد بعث الرسول زكوا فان بقى تومه متومه فمن لم تبلغه الدعوه فليس بمعذب ولما فان جنفكي جنفكي دعوه سفانين يعذبه حتى تقام عليه الحجه بقى بين شو حجه واخبر سبحانه بنبي الله سبحانه وتعالى كما انه لا يعذبهم الا بعد اقامه الحجه يقوى ايه عذبك فان بقى سميش نين حجه والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة كما جاء في السنة نحجة نزك السماء حتى كما نسكو قيامة نزك السماء حتى كسكو قيامة نزك فايل كسباب لما تقول لما تقام الحجة على أهل الفترات قبل فانو أنا اسمه مشي حجة وفترة هاو ويمتحنون يوم القيامة امتحان سكو قيامة ومن أجاب وامتثل نجا ولم بأ أتجيبه رفعتكم يكون ومن عصى دخل النار ولم بأ تعصى تنجي موتوني wa nabii sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi kasema inna abi wa abaka fi nar asema hakika babangu na babako kwa motoni lamma saalahu an abi alipoulizwa kuhusiana na babake alijibu hivyo qala alisema inna abaka fi nar sema ka babako yuko motoni falamma raa ma fi wajhi bona uso wako umekuwa vipi mina ataghayyur akugeuka akasema inna abi wa abaka fi nar hakika babangu na babako kwa motoni hata yatasalla bidhalika wanao laysa khasun bi abihi hifani nini mtume sallam kubinisha kwa si hasa babake pekee bali baba yule afana aliuliza pia babake alikuwa sio muislamu walaalla hadhain balagathum alhujja anasema inaweza kuwa ifanye hujja iliyosimamishia iliyosimamikia hao laalla aba rajul wa aba nabi anasema inaweza kuwa babake huyu bwana na babake mtume sallallahu alaihi wasallam balagathum alhujja ilifanya hujja ilifanya iliyofikia Annabi sallallahu alayhi wasallam hina qala mtasala inna abi wa abaka finnar hakika babangu na babako wapi wako motoni inma qalahu an ilmin alayhi salatu wasalam Mtume sallallahu kutamka hayo alitamka akiwa na ilmu ndio dalili yake akasema hapa Sheikh wa huwa la yantiqu anil Allah Mtume sallallahu alayhi azungumzi kulingamana na matamanio yake in huwa illa wahyu yuha isipokuwa ni wahyi inafanya nini inaomshukia النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن عبد الله بن عبد المطلب لو إن يكون عبد الله بن عبد المطلب باباكم صلى الله عليه وسلم والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة اي إمن سمشي حجة لما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وكفين هانجي سيما يالي فلعله بلغه فإن تقول انفكيا ما يجب عليه الحجه لفارين الى ان يجب شنين حجه كدين ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما دينك ابراهيم عليه الصلاه والسلام فانهم كانوا على مله ابراهيم لفان ولكو كاتكا مله نان يا ابراهيم حتى احدث ما احدث عمر بن لحي الخزاعي بكفان بكو كزو اللي فزو عمر بن لحي wasara fi nasi ma ahdatha Umar bimbathi al-asnam alivyoeneza huyu Umar bin Luhay kufanya kwa kueneza masanamu wa da'watihi min dunillah na kulingania pasi na Allah subhanahu wa ta'ala fala'alla Abdullah nasema inaweza kuwa Abdullah kana qad balaghahu ma yadullu an anna hadha batil inaweza kuwa ilimfikia kuwa hiyo ni batil ni mbaya wama alayhi Quraysh min ibadati al-asnam kwa alicho na Quraysh katika kuabudu masanamu batil ikawa ni bofu fataabahum akawafata falihadha qamat alayhi alhujja nasema kwa hiyo hujja ilifanya ilikuwa ni kumsimamikia babake mtume sallallahu alayhi wasallam wa hakadha ma jaa fi alhadith lifarilivuja katika hadith annahu sallallahu alayhi wasallam yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam istadhana an yastaghfira li ummihi alifanya aliomba Allah subhanahu wa ta'ala amwambie msamaha nani mama yake falan yu'dhan lahu akufanini hakuruhusiwa ayastaghfira liummi amsamehe nani mamake wa min hadha albab wanasema kwa mlango huu la'allahu annahu balaghaha ma yuqimu alayhi alhujja ilizokuwa ifani ilimbenikia hujja ilifani hujja ilifani ilikuwa mwenye kumfikia au lianna hadha jahiliya yuamiluna muamalat alkafara fi ahkami ad-dunya anasema au inaweza kuwa ni katika katika jahiliya wanafanywa kama vile wafanya nani makafiri hapa duniani فلا يدعى لهم أمبيها ولا يستغفر لهم ولا به مغفرة الله سبحانه وتعالى لأنهم في ظاهرهم الكفر قصاب وكتكوزوا وكتكوا ظاهرهم مع الكفر waziwa katika uko na makafiri pamoja fayuamaluna muamalat alkafara wanafanywa kama vile wafanywa makafiri wa amruhum ila Allah fil akhirah ama amri ni kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhirah falladhi lam taqum alayhi alhujja ulama dafanya jambi ijamsimamishia hujja ijamsimamikia hujja fi dunya katika dunia hii la yu'adhab atadhibiwa hatta yumtahana yawm alqiyamah fa yanapotea mtihani siku ya kiyama lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula فإذا علم أن أناسا كانوا في فترة لم تبلغهم دعوة النبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة ولما تفعلون ولا أنبوه جفكشي دعوة دعوة جفكية ونفعلون وتفعلون امتحان سفعلين سكو يا قيامة فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وكجيبوا تفعلون وتنجي بيبوني وإن عصوا صاروا إلى النار وكعصوا تفعلون وتنجي وابي وتنجي موتوني وهكذا الشيخ الهرم ذي لبيل الشيخ من هو شيخ مزيه متى هو alladhi balaghathu da'wa imemfikia da'wa walmajanina vile vile ndo azimu alladhina balaghathum da'wa ashbahihim walafano uliofanana hao ndo azimu na kadhalika wal atfal na vile vile watoto yumtahanun al atfal al atfal al kufara ala sahih wa watoto wa makafiri waliozaliwa kisha wakakufa wanafanya wao wanafuatwa vile vile mtihani siku ya nini siku ya siku ya kiyama lianna rasul sallallahu alayhi wasallam wasallam mwenyewe akasema lamma suila anhum alipoulizwa kuhusiana naye Allahu aalam bimakanu amilin alisema Allahu aalam Allah ndiye anajua imakan wa amilin walikuwa wafanya walichukua wao wanatekeleza fa uladi alkuffar anasema watoto wa makafiri yumtahanuna yawm alqiyama nafani wanapata mtihani siku ya kiyama fa in ajabu jawaban sahihan najaw kama watajibu jawabu iliyo sahihi watakwenda kuongoka wa illa saru ma alhalikin wa illa watakuwa nani katika wale fani walioangamia fa laysa bihamdillah fi haqqi abawi nabiy sallam laysa fi dhalika ishkal ala man arafa sunna wa qaidat ash shara anasema hapo haina shaka wale fani anayejua sunna katika jambo hilo kana kaida za kidini za kisheria hiyo ndio mukhtasar ya jawabu kuhusiana na wazazi wake mtume sallallahu sallam kama utakuwa na swali katika darsa utakuwa nikuuliza kama hamna inshallah kesho biidhni taala utakuwa wenye kufuatana kuna swali sasa